Uh, uh, uh, tu sam naslovio po temu da govorim o njoj, ali ću morat prepričati samo na brzinu, a to je od koji imamo savremene dže, uh, džemate pokrete. Ono oko čega su složni, skoro složni savremeni učenjaci, a to je da, da džemat koji se pojavio u Egiptu pod vođstvom Mustafe Šukrija, džema, nazvali su ga džemat uh, uh, tako su ga nazvali, on su sebe zvali džemat muslimin, džemat muslimana. Kogod nije bio sa njima, oni su ga e, smatrali kafirom. E, oni su, znači, oni su e, klasični primjer znači, haridžijskog džemata bili gdje su došli sa stvarima jako neobičnim, gdje čovjek kada ih spominje priča ne možda vjeruje da može neko doći da, da poima neke stvari na takav način i da to pripiše islamu i da sebe, da sebe jedinog ubraju muslimana, ostale sve izvadi iz islama. E, dok ostali grupe, skupine, pojedinci su se pojavljivali, e, uglavnom učenjaci te, tretiraju kao one koji pretjeraju, tretiraju u tekfiru. E, nekom više, nekom manje a naravno e, osnovni razlog e, nastanka, osnovni, osnovna ona, ona klica pojave Haridžija se vraća uglavnom na, na proglašavanje drugih nemuslimanima. Tekfir. Sad se postavlja pitanje, znači sa ovom temom večerašnjom, da li mi možemo, znači, ovaj pokret, i oko toga je tema, jel, e, da li se može i da li ispravno pokret uh, Devle Islamije, poznati, Daiš, Isis ili Isil, da li se on ubraja u Haridžije ili ne ubraja u Haridžije?